قال البخاري رحمه الله ورود باب الصلاة في مسجد السوق وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب سورة البخاري رحمه الله وصار ضمن مسجد مصر ف آه، بعض لا جانب شروعات روايات بعض نسبة ذلك تشتيه أن بسم الله تفضل وعن يقيان يعني يرفض وعن خيلية لا سمتك وبرضه بخاري البيان ذيك يعني بغض من سوء الله ونواصل ما الله وما يوجد أصاب الشعية دي نواصل ما الله ولا نواصل ما وبرضه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهو عاتم لك مشهور صحابيه Və deyir ki, bəs Peyğəmbər salsın dedi ki, bəs cəmaatla qılınan namaz evdə və bazarda tərk qılınan namazdan 25 dənə artıqdır. Evdə bazarda. Yəni, cəmaat namazından qılmaq. Çünki deyir, bilirsiniz, əgər gözəl dəstəmaz alsınız. Yəni, gözəl dəstəmaz necə? Yəni, necə lazımdır şəhslərimə, müstəafatlarla, sünnətlərlə hamısını gətirmək, əməlləmək, əleyhissalam. Və meçdə gəlsəz və gəlişinizdə ancaq namaz üçün gəlsəz, hər addıma Allah subhanətə alə o adamın dərəcəsini artırar və xətasını da azaldar. Yəni, bağışlayar. Hətta meçdə girincəsən. Və əgər məslih isə məsciddə namazı gözləyənəcə namazda qılan kimi sayılar. Namaz qılan kimi. Və mələklər onun üçün dua eləyər və ona deyərlər ki, Allahım bağışla onu, Allahım rəhmət ona. Hə, hətta yəni bəxtnazı pozulmayacaq. Yəni, bu hədis Buxarə Rəximəllah yəni, bir bazar ləfsi keçdiyinə görə bəlsi gətirib. Və bəyan edilmişdir ki, məscid bazarda namaz qılmaq olar. Baxmayaraq, e, deyilib ki, bəs ora şər yerdir. Və sonra Rəximəllah Həmçinin məsciddə, yəni cəmaat namazı fəzilətini göstərir. Və həmçinin məscidə gəlməyi, məscidə gəlməyi və namazı göstərməyi fəziləti. Rəsul Allahın Allah buyurur, bab təşbik ilə asabi fi məscid vahiri. Məsciddə parmaqları bir-birinə keçirmək və qeyri yəni, yoxdur. Yəni, olan yoxsa yox. Belə olar, parmaqları bir-birinə keçirmək, əllərini. Və burada Rahimullah İbn-i Ömər rivayətini gətirir ki, bəs Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmə barmaqlarını bitişdirdi. Qəyər, yəni bunun sonra kimə gedir? Barmaqlarını bölümün içinə qoymaq. Və burada həmsinin Rahimullah e, başqa rivayətdə də deyir ki, bəs mümin və Musa Şəhər rivayətində Mömin, mömin, mömin üçün elə bir binadır. Və bir-birlə əlin gətirdi və barmaqları bir-birinə kəsildi. Bu cür möhkəm. Və sonra yenə buna aid bir neçə hədis gətirib ki, bu əməlin caiz olması və hədislər göstərir ki, barmaqları bir-birinə keçirmək olar. Həm məkiddə, həm qeyri yerdə. Və lakin Əgər məsciddə çünki olarsa, yəni başqa yerdə də olar. Və lakin gəlib nəh, hədistə var, nəh gəlib. Olmalar elə bunu keçmək, nəh gəlib. Birinci, o hədislər zəifdir. O hədislər zəifdir. Necə Peyyambər salsın deyir ki, əgər bir biz mescid getdiyiniz var, mescid oturduğunuz var, parmağlarını, parmağlarını birbirine kesilmesin. Çünki deyir, namazı gözləmək də namaz, namazın içində kimidir. Evdəki namazın içində qalır. Və həmsinin düzdür, Əbrədav və İbn Xüzeyn və İbn Hibban rivayət edir, olan ki, zəyiz deyir. Və həmsinin başqa ləhsdən gəlir, İbn Əbişə rivayət edir, orada gəlir ki, Peyyambar salsın deyir ki, əgər bir namaz qılsaz, barmaqlar arası bir-birinə kesilmir. Çünki belə vəziyyət şeytandandır. Çünki namazı gözləməklə namaz vəziyyətində halından sayılır, ona görə. Və lakin bu hədis də zəifdir. Çünki sənədində məsul adamlar var. Məsul yəni tanınmayan. Çünki sənəddə gəlir hədis səhirliyindən, şəhətlərindən biri nədir? Geyir sənətdəki o silsilə var adamlar. Ona görə tanınamaz. Əgər tanınmırsa, o hədis getdi. Çünki hədis tanınmayandan gətirilməz. Hədis olduğunu görə. Və və lakin bəzi alimlər necə İbn-i Munir və qeyriləri deyirlər ki, lab əgər hədisləri kimsə səhih bilək bu cür olsa, Yenə sahih hədislər arasında ziddiyyət yoxdur. Çünki əgər bu hədisləri sahih görsə bəziləri, görək ki, ziddiyyətli var. Peyğəmbər salsın bizi nəhl deyib, sonra özü deyib. Və lakin, cavab buna budur ki, birinci e, nəhl yoldan bax, birinci heç nədən, heç nədən belə eləməyi bəyənilmir. Və həmçinin e, belə oturur, belə oturur xüsusən də ayaqlarını belə edir, sonra ayaqlar qoşur, büküb, belə tuturlar. Bu, biraz yuxu gətirir, yuxu təmbəlləşdirir. Ona görə nəhl olunur, bu cür vəziyyət. Amma e, icazə olunan vaxtda o da səbəb olur Peyyambər səhvəli yeməyində. Necə məsələn hədisdə deyir, müminlərin üstünə bir binadır və Ramalan məsələsini göstərdi. Göstərmək üçün belədir. Aydındır, amma ümumən Yəni bu əməl məscid elmi olar və qeyrisində də. Lakin əgər bizdən müəyyən vəziyyətlərdə doğrudan da təmbəllik gətirər, mülkələmək və s. bəyənilmir. Ona görə xütbədə xütbə vaxtı məsciddə bəyənilmir belə oturmaq. Nəinki barmaqlar ilə kəsilmək, həmsini qoşub ayaqları oturmaq belə. Yuxu gətirmək üçün. Çünki yuxudan, xütbədən sənin fikri dağıdar. Və xütbədə ümumiyyətlə o şey hərəkətlər ki, fikir dağılır bəyənilmir etmək. Çünki mütləq fikrin xütbədə olmalıdır. Aynın ona görə, hikmət ondadır. Və inşallah parmaqlar bir-birinə keçirməyə heç nə yoxdur. Qorxulu şey deyil, aydın deyil. Düzdür, bəzi nağıllar da var bundan. Lakin nağıllar da qarır. Aynen, Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah.